They know when they are walking, they know that they are walking. They know penetratively. So, how to do? They need to stand somewhere and then develop concentration and then walk, closing the eyes. They don't see their whole body, they just see arising and perishing of the small particles in their whole body. At that time, they can pay attention. No, not he is going. Just he s e e the arising and perishing of the ultimate materiality. ในการปฏิบัติเพื่อที่จะดูว่าการเดินเกี่ยวกับการเดินนะคะผู้ปฏิบัติก็จำเป็นที่จะต้องยืนในในที่หนึ่ง แล้วก็หลับตาแล้วก็เจริญสมาธิ และหลังจากนั้นก็เดินโดยที่ อาจจะหลีตาเพียงเล็กน้อยนะคะ หลับตาเดิน we where we can close the eyes we should close the eyes ถ้าเผื่อว่าในสถานที่ที่ท่านสามารถหลับตาเดินได้ ท่านก็ควรจะหลับตาเดิน แล้วก็กำหนดดูให้เห็นว่าเป็นแต่เพียงรูปปรมัตที่เกิดดับไม่มีไม่มีสัตว์บุคคลเดินค่ะไม่ใช่ว่าเขาเดินมีแต่เพียง รูปปรมัตที่เกิดดับ In the same way, Tito wa Tito mi dipachanati. So when I am standing, I know penetratively that I am standing. ในทำนองเดียวกันในอาการยืน ก็ปฏิบัติเช่นเดียวกันให้เห็นว่ามีแต่เพียงรูปปรมัตที่เกิดดับค่ะไม่มีสัตว์บุคคลรายๆยืน Actually there are some more steps to explain but I will not explain duty และที่จริงแล้วจะต้องมีมีมีการอธิบายมากกว่านี้ค่ะ แต่ว่าในวันนี้พระอาจารย์จะจะไม่อธิบาย so nisindo wa nisindo mi dipajanati when we are sitting we know that we are sitting penetratively if we just do know just sitting just sitting What is a meditation? ในในการนั่งก็ต้องกำหนดดูอย่างเดียวกันค่ะว่ามีแต่เพียงรูปกลาบที่เกิดดับในท่านั่งไม่มีสัตว์บุคคลรายๆนั่ง แต่ว่าถ้าเผื่อว่าเขาไม่ได้เห็นเช่นนี้เขาสักว่านั่งแล้วก็อะไรเป็นเขาปฏิบัติทำอะไรอะค่ะ so in the commentary it is explained even the dog forest dog or สุนัขจิ้งจอกมาป่าหรือก็สามารถเข้าใจได้เหมือนกัน ไม่ใช่ความเข้าใจอย่างนี้ ต้องเข้าใจแบบรู้แจ้งเห็นแจ้งรู้ประมาทนามประมาท ในอัธกถาอธิบายว่า เวลาที่สุนัขจิ้งจอกเดิน สุนัขกก็รู้ว่าตัวเองกำลังเดินอยู่ ดังนั้นนี่ไม่ใช่ไม่ใช่การรู้แจ้งเห็นแจ้งอย่างไรต้อง ต้องมีความสามารถที่จะรู้แจ้งเห็นแจ้งอย่างที่พระอาจารย์ได้อธิบายมาแล้วค่ะ so in the commentary it is said ตัทธกามันโตนาติงกาลาเดยปิกิสันดากิสามีติจานันติ when they go they know that we they are going to นับปณิดันเอวารูปันสานายะันดายะอุทัน it doesn't mean to know in this way เอวเอวรูปันเอวรูปันหิจานานันตัดตุบะลัดีนบปะสะหดี so it cannot remove the perception of being perception of ตัตตะตัตตะสัตตะ is being อย่างเช่นในในการเดิน ก็ถ้าเผื่อว่าเพียงสักแต่รู้ว่าเรากำลังเดินอยู่ ก็ไม่สามารถที่จะละสัตตสัญญาได้ค่ะ And please explain all even the dog also can know they are when they are going they know that they can they are going แม้แต่แม้แต่สุนัขจิ้งจอกเวลาที่สุนัขกกำลังเดิน สุนัขกก็รู้ว่าตัวเองกำลังเดินอยู่ The gichanda กิจ h a n d o g i c h a m ิ d i b h a j า n a i it doesn't b e such knowing ดังนี่หมายความว่าไม่ใช่เพียงแค่รู้ว่าตัวเองกำลังเดินแค่นั้น Just by knowing cannot remove the perception of being เพราะการการรู้ว่าตัวเองกำลังเดินนั้นไม่สามารถที่จะละสัตตสัญญาคือความสำคัญมั่นหมายว่าเป็นสัตว์บุคคล Also continue atta sanya na o k a d i t i also cannot remove the perception of self และก็ไม่สามารถที่จะละอัตตสัญญาได้ด้วยค่ะกรรมฐานังวาสติปัฏฐานะกรรมฐานังวาสติปัฏฐานะภาวนาวานะโหติ it is also not the meditation it is also not the สติปัฏฐานภาวนานี่ไม่ใช่การปฏิบัติกรรมฐาน และก็ไม่ใช่การเจริญสติปัฏฐานค่ะ but the actual knowing can remove the perception of being แต่ว่าการที่จะรู้รู้แจ้งเห็นจริง ดังที่ได้แสดงมาแล้วนี้จึงจะสามารถละสัตตสัญญา ความสำคัญมั่นหมายว่าเป็นสัตว์บุคคลค่ะ It is this sentence อิมัตตปานาบิคุโนซานานันตัตถุปะลติปัสหติ it can remove the perception of being นี่จะสามารถทำให้ละสัตตสัญญาค่ะ a t ต a san a t ตต t i ญ y า Okaditi can remove the perception of self และสามารถละอัตตสัญญาคือความความสำคัญมั่นหมายว่าเป็นตัวเป็นตนค่ะกรรมฐานันเสวะตติปทานะภาวนาสะ hoti it is also meditation practice it is also สติปัฏฐานะ m e d i t a t ด้วยการปฏิบัติเยี่ยงนี้จึงจะเป็นการปฏิบัติกรรมฐานและเป็นการเจริญสติปัฏฐานค่ะ That's why to be able to do อิริยาบถสัมปชัญญะ we need to prepare to know all the ultimate materiality first ดังนั้นในการที่จะมีความสามารถในการที่จะปฏิบัติ เจริญอิริยาปทัปปะและสัมปชัญญะปะพะได้โดยถูกต้องรู้แจ้งแทงตลอด เราจำเป็นที่จะต้องเตรียมมีการมีการเตรียมการเตรียมเรียนมาก่อน โดยโดยการปฏิบัติรูปกรรมฐานและนามกรรมฐานมาก่อนค่ะ Actually practicing vipassana is attending มาวิทยาลัยโดยโดยที่แท้แล้วการปฏิบัติวิปัสสนาเปรียบเหมือนกับการเรียนในมหาวิทยาลัยค่ะ primary school and secondary school are very basic. We are developing concentration. It is primary school and secondary school. แล้วการเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาก็คือการเรียนขั้นพื้นฐาน so high school is preparing preparing for vipassana และการเรียนระดับมัธยมศึกษา การเรียนระดับเตรียมอุดมศึกษาเป็นเสมือนกับการเตรียมเพื่อที่จะได้เรียนในมหาวิทยาลัยค่ะ So without knowing ultimate mentality and materiality, without knowing and seeing the cause and effect, you cannot attend university. หากปราศจากการกำหนดดูรูปกรรมฐานนามกรรมฐานและเหตุปัจจัยของรูปนามปรมัตท่านก็ไม่สามารถที่จะเข้ามหาวิทยาลัยก็คือไม่สามารถที่จะไปเจริญวิปัสสนาที่ถูกต้องได้ค่ะ so to be able to do systematically we have to do step by step step by step ในการที่จะสามารถปฏิบัติได้เป็นระบบ ท่านจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติไปทีละลำดับค่ะ It is also explained in the commentary nowadays there are two types of person only Neya and b a d a b r a m a และในอันตกถา ก็ได้อธิบายว่าในสมัยในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยเหลือบุคคลอยู่แต่เพียงสองประเภทก็คือเนยะบุคคลและปัทภปรมะบุคคลค่ะ So there may be many Neya Neya person แล้วก็ จะมีเนยะบุคคลมากมายค่ะ Also there may be many Bada p a r a m a too แล้วก็จะมีปัทาปรมามากมาย so those who are near person they need to practice systematically step by step it is explained in the commentary ในอัตถกถาได้อธิบายว่าสำหรับบุคคลที่เป็นเนยยะบุคคลเขาจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติ กรรมฐานอย่างเป็นระบบทีละลำดับทีละลำดับค่ะ That's why to understand really we all need to do step by step ดังนั้นในการที่จะทำความเข้าใจ เราเราจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติไปทีละลำดับ ทีละลำดับอย่างเป็นระบบค่ะ So after doing อิริยาบถสัมปทานะ and then they need to They need to do the last step in every four postures. Wherever they, they go, whatever they do, they just, with closed eyes, if they pay attention to their body, they just see the arising and perishing of the ultimate materiality. At that time, we need to instruct according to the Buddha's teaching there is no man, there is no woman, there is no beings, there is no permanent entity There is no, no soul. There is no deva. There is only ultimate materiality. และในการปฏิบัติอิริยาปทะปัพพะและสัมปชัญญะปัพพะไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนก็ตาม ผู้ปฏิบัติก็จะเห็นแต่เพียงการรูปนามประมัติที่เกิดดับอย่างรวดเร็ว แล้วพระอาจารย์ก็จะ ชี้แนะให้ผู้ปฏิบัติมีความเข้าใจ ถูกต้องตามความเป็นจริงว่า ไม่มีผู้ชายไม่มีผู้หญิง ไม่มีมนุษย์ ไม่มีสัตว์ ไม่มีเทวดา ไม่มีไม่มีตัวตนที่ยั่งยืนค่ะ so at that time they need to pay attention this is rupa this is rupa rupa dhamma rupa dhamma และในเวลานั้นผู้ปฏิบัติก็จะต้องกำหนดใส่ใจไปว่า นี่คือรูป นี่คือรูป นี่คือรูปธรรมนี่คือรูปธรรม This is not just reciting they are really penetratively knowing and seeing whatever they do ไม่ใช่แต่เพียงแค่การสวดหรือว่าการท่องชื่อว่านี่คือรูปนี่คือรูปธรรมแต่ว่าต้องเห็นได้ด้วยญาณอย่างแท้จริงอะค่ะต้องแทงตลอดรูปปรมัตปจานาติ means penetratively ปจานาติ ติหมายถึงการแทงตลอด so before I came Thailand I have taught one of the meditators from Singapore ก่อนที่ก่อนที่พระอาจารย์จะเดินทางมาที่ประเทศไทย พระอาจารย์ได้สอนผู้ปฏิบัติธรรมชาวสิงคโปร์ท่านหนึ่งค่ะ ในในระดับนี้ I told her to do two three days for this พระอาจารย์ได้บอกให้ผู้ปฏิบัติธรรมท่านเนี้ยปฏิบัติระดับเนี้ยคือนี่คือรูปนี่คือรูปนี่คือรูปธรรม นี่คือรูปธรรมเป็นเวลาสองสามวันค่ะ As you all know we all attach ourselves very much ตามที่ท่านได้ทราบแล้วว่า พวกเราทุกคนเนี่ยยึดติดกับตัวตัว ตัวตนของเราเองมาก At that time after doing two three days when she report she, tears drop she cry why she start knowing that what she had understood everything is wrong there is no self because we can we can make happiness because we think we have self หลังจากที่ ผู้ปฏิบัติธรรมชาวสิงคโปร์ท่านนั้นได้ได้เจริญในทำนองนี้ว่านี่คือรูปนี่คือรูปธรรมเป็นเวลาสองสามวันเขาก็เสร็จแล้วเขาได้มารายงานกับพระอาจารย์โดยที่น้ำตาไหลออกมา เพราะว่าเขาได้ตระหนักในความจริงว่าไม่มีไม่มีตัวตนเขาเขาได้เห็นว่านี่เป็นแต่เพียงรูป นี่เป็นแต่เพียงรูปธรรม also cannot cannot control, arising and perishing all the time, nothing to hold. และไม่ไม่สามารถที่จะบังคับสิ่งใดได้ เพราะว่ามีแต่รูปนามปรมัตที่เกิดดับอยู่ตลอดเวลา ไม่สามารถควบคุมหรือบังคับให้เป็นไปได้ตามที่เราอยากให้เป็นค่ะ This understanding go against what we have hold before ความเข้าใจนี้ได้ ป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่เราได้ยึดถือกันมาแต่เดิมค่ะ If we the purpose of practicing meditation is to attain such knowledge แล้วจุดประสงค์ของการปฏิบัติธรรม ก็เพื่อที่จะให้ได้บรรลุความรู้ความเข้าใจเช่นนี้ค่ะ Now it is explained in the commentary it can remove perception of being not right? It doesn't. Didn't. Is it not right? Perception of being. ค่ะไม่ใช่สัญญาวิปลาสสัตตสัญญาท่านและนี่นี่การปฏิบัติเช่นนี้จึงจะเป็นการละสัตตสัญญาคือความสำคัญผิดว่าเป็นสัตว์บุคคลค่ะ so it is also explained in the commentary By seeing so can remove the perception of self และอัตถกถาก็ได้อธิบายว่าในการปฏิบัติเช่นนี้ก็สามารถที่จะละอัตตสัญญาคือความสำคัญมั่นหมายว่าเป็นเป็นเป็นตัวเป็นตนค่ะ so it is as it is also said it is meditation it is สติปัฏฐานภาวนาและการปฏิบัติแยกนี้จึงจะเป็นการปฏิบัติกรรมฐานจึงจะเป็นการเจริญสติปัฏฐานค่ะ it can be said it is Kaya nupasana because seeing the arising and perishing of the materiality. นี่แหละคือกายานุปัสสนาค่ะเพราะว่าได้เห็นการเกิดดับของรูปธรรมค่ะ If we don't see, if we don't know them, it is not meditation, it is not satipatthana bhavana. ถ้าเผื่อว่าไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นรูปปรมัตถ์เหล่า ที่เกิดดับเหล่านี้นี่ไม่ใช่ย่อมไม่ใช่การปฏิบัติธรรมย่อมไม่ใช่การเจริญสติปัฏฐานค่ะ This is what all the meditators need to do at the end of rupa meditation นี่คือสิ่งที่ผู้ปฏิบัติธรรมจำเป็นที่จะต้องได้ปฏิบัติหลังจากที่เขา เสร็จสิ้นการปฏิบัติรูปกรรมฐานแล้วค่ะ In the same way ในทำนองเดียวกัน When they finish mentality meditation at the end also they need to do อิริยาบถ t a s a m b ญญ j a n ตาจู t h o d too by seeing Nama at that time และเมื่อผู้ปฏิบัติธรรมได้สำเร็จการปฏิบัตินามกรรมฐานแล้วเขาก็จำเป็นที่จะต้องมาปฏิบัติอิริยาบถปปะและสัมปชัญญะปภะแต่ว่ากำหนดดูที่นามปรมัตค่ะ because at that time whatever they see v i s i b l e object they can see mental process that arising and perishing all the time เพราะว่าในเวลานั้นเมื่อผู้ปฏิบัติผู้ปฏิบัติธรรมได้เห็นรูปารมณ์เขาก็สามารถที่จะเห็นวิถีจิตที่เกิดดับอยู่ตลอดเวลาค่ะ Whenever they hear sound sound at that time sound cognitive process mind or cognitive process are arising and perishing very very rapidly แล้วเมื่อใดก็ตามที่เขาได้ยินเสียงเขาก็จะสามารถมองเห็นโสตทวาราวิถีและมโนทวาราวิถีที่ เกิดดับอย่างรวดเร็วมากครับ In the same way for smell, taste, body line ในทำนองเดียวกันกับทางคานาทวานชิวหาทวานกายทวานและมโนทวารวิถีค่ะ So because of this reason at that time if they are doing sitting meditation or walking meditation they can see the arising and perishing of the ultimate mentality at that time is the right time to do. This is nama, this is nama, nama dhamma, nama dhamma. และในทานองเดียวกันไม่ว่าเขาจะนั่งก็ตามหรือว่าเขาจะเดินจงกรมก็ตามเขาก็สามารถที่จะดูวิถีจิตที่เกิดขึ้น และที่เกิดดับอย่างรวดเร็วในในทวารต่างๆ และ เมื่อเขาปฏิบัตินามกรรมฐานเสร็จแล้วก็ถึงเวลาที่เขาจะต้องปฏิบัติว่า นี่คือนามนี่คือนามนี่คือนามธรรม นี่คือนามธรรมค่ะ so before doing before doing it they need to reflect too There is no man, there is no woman, there is no beings, there is no self, there is no soul, there is no Brahma, there is no Deva, there is only mentality. และก่อนที่เขาจะจะปฏิบัติเช่นนี้ว่านี่คือนามนี่คือนามนี่คือนามะนี่คือนามธรรมะ เขาก็ควรที่จะพิจารณาว่าไม่มีผู้หญิงไม่มีผู้ชาย ไม่มีมนุษย์ ไม่มีเทวดา ไม่มีสัตว์ ไม่มีพรหมแล้วก็ไม่มีไม่มีตัวตนที่ยั่งยืนค่ะมีแต่เพียงนามนามปรมัตที่เกิดดับอย่างรวดเร็ว so for the attainment of the nama rupa p r i c h e d a jnana At that time, they need to do nama and rupa together. และเพื่อที่จะได้บรรลุนามรูปปริเฉทญาณในเวลานั้นท่านจำเป็นที่จะต้องปฏิบัตินามและรูปควบกันไปค่ะ Please look at the table. <laughs> So the first mind movement in the first mind movement, what is the base? Uh, ดูตารางหน้าห้าดูปะลมนาลายเทเบิลกุศลากรุ๊ปนะคะดูที่จิตขณะที่หนึ่งปัญจทวาราวัจนะอะไรเป็นวัตถุคะ You see 54หัตถยวัตถุเขียนว่าห้าสิบสี่ค่ะ Yes so it is a base we can we can add nine ค่ะในห้าสิบี่นี้เราสามารถที่จะบวกอีกเก้าก็คือชีวิตานวกกลาปะ It will be 63รวมเป็นหกสิบามค่ะ เพราะตารางนี้ทำในสมัยก่อน ซึ่งพอปี 2010 เมื่อสองปีที่แล้ว พระอาจารย์ใหญ่ได้สั่งให้เพิ่มชีวิตานวกกลาปะในในทุกทวารค่ะ So base is Hadaya w o t u Rupa 63 Object is Rupa Ramana ค่ะ วัตถุของปัญจทวาราวัจนะก็คือหัตถยาวัตถุ 63 และอารมณ์ก็คือ รูปารมณ์ so based on h a ถย y a Vatu and taking Rupa Ramana as object ปัญจทวาราวัจนะ m y movement arise arises ด้วยการอิงอาศัยหัตถยาวัตถุรูปและอารมณ์ คือรูปารมณาปัญจทวาราวัจนะจิตตาและเจตสิกจึงเกิดขึ้นค่ะ So, in the same way, for the Sakhu v i n y a n a base the same, object the same. Base are different. Uh, sorry, base are different. It is also 63 Sakhu Vuttu. สำหรับจิตขณะที่สองคือจักขุวิญญาณะวัตถุจะเปลี่ยนไปเป็นจักขุวัตถุมี 63 คือที่ทวารต่างๆจักขุทวานะคะ และแต่ว่าอารมณ์นี่เป็นอารมณ์อย่างเดียวกันก็คือรูปารมณ์ค่ะ ด้วยด้วยการอิงอาศัยจักขวัตถุ 63 และรูปรูปารมณ์ทำให้จักขวิญญาณจิตและเจตสิกเกิดขึ้น 8 so for about this samti chana santirana uttapana seven javana dudaramana they they have the same base and the same object สำหรับสัมปติชนะสันติรณะเวทาพนะชวนะเจ็ดเจ็ดครั้งรัตธารมนะสองครั้ง ทั้งหมดนี้จะจิตจิตทั้งหมดนี้จะมีวัตถุเหมือนกันก็คือ หัตถยาวัตถุ 63 แล้วก็มีรูปารมณ์เหมือนกันค่ะ so those meditators who see the mental process and who see each mind m o m e n t If they pay attention, they are base. They can see the base. And then they can also see the object. Object and base is rupa. The mentality that arises in each mind moment is nama. So as I told all of you, this is the base. This is the mental mind moment. So this mind moment arises based on this base. Taking its object. That's why object and base and as rupa. Mentality in this mind moment as nama. So nama rupa, nama rupa, nama rupa, nama rupa together you can do at that time. และพระอาจารย์ได้อธิบายประกอบท่าทางนะคะว่าในอย่างเช่นในปัญจทวาราวจนะ รูปก็จะเป็นวัตถุหัตถยาวัตถุ 63 แล้วก็ รูปารมณ์สองอย่างนี้จัดว่าเป็นรูป และนามคือปัญจทวารวัจนะ จิตเจตสิกสิบเอ็ดซึ่งอิงอาศัยวัตถุและอารมณ์เกิดขึ้น ปัญจทวารวัจนะ จิตและเจตสิกสิบเอ็ดจัดว่าเป็นนามค่ะ เราก็ต้องดูเช่นนี้ไปในทุก จิตขณะอย่างเช่นในจักขูวิญญาณนะมีจักขูวัตถุ 63และรูปารมณ์เป็นรูปจักขูวิญญาณนะจิตเจตสิก8เป็นนาม ในสัมปติจนะหรือว่าสันติรณะก็ในทำนองเดียวกันค่ะ By in this way they need to pay attention nama rupa together for six lines ในทำนองในในเยี่ยงนี้นะคะเราก็จำเป็นที่จะต้องใส่ใจไปที่นามและรูปของทุกแต่ละจิตจิตขณะในทั้งหกทวารวิถีค่ะ also need to do externally too และก็จำเป็นที่จะต้องกำหนดดูในภายนอกด้วยค่ะ for external persons it is just in general แต่สำหรับการกำหนดดูภายนอกเป็นการกำหนดโดยภาพรวมเท่านั้นค่ะ If you don't if you can't practice external nama and rupa you cannot practice dependent origination และถ้าท่านไม่สามารถที่จะกำหนดดูรูปนามภายนอก ท่านจะไม่สามารถที่จะไปปฏิบัติในระดับปฏิจจสมุปาทได้ค่ะ Now I am going to explain very interesting part. แล้วต่อไปพระอาจารย์ก็จะกำลังจะอธิบายส่วนที่น่าสนใจมากค่ะ I'm going to talk about how to discern the second noble truth, the cause of suffering. พระอาจารย์กำลังจะอธิบายทุกขะอริสุทุกขะสมุทัยอริยสัจค่ะพระอริยสัจข้อที่สองค่ะ don't you want to know where do you come from? ท่านอยากจะทราบไหมคะว่าท่านมาจากไหน Don't you want to know what is the karma that make you reborn as a Thai lady and Thai bhikkhu? <laughs> ท่านอยากจะทราบไหมคะว่ากรรมใดที่ท่านได้ก่อไว้ในอดีตชาติที่ทำให้ท่านได้เกิดมาเป็นผู้หญิงไทยในชาตินี้ Yes you must know by yourself. ท่านจำเป็นที่จะต้องรู้ด้วยตัวของท่านเองค่ะ So to be able to see cause and effect, we need to know the ultimate mentality and materiality very clearly first. ในในการที่จะมีความสามารถ ที่จะกำหนดดูปัจจัยและผล ท่านมีมีเงื่อนไขก็คือท่านจำเป็นที่จะต้องสามารถกำหนดดูรูปปรมัตและนามปรมัตได้อย่างชัดเจนมากค่ะ Now please imagine imagine Now you don't see จินตนาการนะคะตอนนี้ You don't see your body l a y o You don't see your body You just see small particles that are arising and perishing สมมติว่าในตอนนี้ท่านไม่เห็นรูปกายของท่านเห็นแต่เพียงรูปกลาบเกิดดับเกิดดับให้ท่านจินตนาการนะคะ Also you just see the arising and perishing of the mentality in your mind or b a w a n g a และก็ให้ท่านจินตนาการว่าตอนนี้ท่านเห็นการเกิดดับของจิตขณะแต่ละจิตขณะในในมโนทวารค่ะ So at that time, you can discern your past life. และถ้าท่านสามารถทำได้ดังนี้ท่านจะสามารถที่จะกำหนดดูอดีตชาติของท่านได้ค่ะ Discerning the past life is to know the cause and effect. การที่จะกำหนดดูอดีตชาติก็เพื่อที่จะให้รู้ปัจจัยและและผลค่ะ Because suffering start started in this very life in the mother womb เพราะว่าทุกทุกที่เกิดในชาตินี้เริ่มต้นเกิดในคันของมารดาค่ะ so we suggested meditators to d e s c e n d the nearest past พระอาจารย์ก็จะสอนให้ผู้ปฏิบัติธรรมสามารถที่จะกำหนดดูอดีตที่ใกล้ตัวมากที่สุดค่ะ because nearest path is the easiest one to descend เพราะว่าอดีตที่ใกล้ตัวมากที่สุดเป็นเป็นการเป็นการเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดที่จะปฏิบัติได้ค่ะ But for those who haven't penetrated the ultimate mentality and materiality, can you discern your mentality that arose before you came here?